Вот основной смысл управления временем. Вы просто становитесь более опытным. Когда я впервые попал в сферу персональных продаж, вы знаете, я был среди людей, которые делали 9 продаж из 10 попыток. 8 из 10. И когда я только начал, я мог добиться лишь одной из 10. Но вот что я делал. Я работал и работал, работал и работал, не сдаваясь. Для того, чтобы компенсировать недостаток опыта простой статистикой. В продажах это хорошо срабатывает. Отметьте себе это. Когда вы новичок, вы компенсируете то, что вам недостает в опыте, просто большим количеством. Теперь, когда вы становитесь более опытным, количество попыток уменьшается потому что вы становитесь столь убедительны во всем, что вам уже не надо брать количеством. Но сначала, если вы хотите научиться, если вы действительно хотите стать опытным, вам необходимо работать с количеством. Но если вы будете повышать собственную отдачу, развивать себя, тогда управление временем становится намного легче.